ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخالدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ثم أما بعد Hvala i zahvala pripada samo uzvišenom gospodaru svih svjetova. I salavat, salavat i selam donosimo na najboljeg učitelja uzora, Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada, braćo moje, sine, sestre u islamu, Wallahi, kada bi vijednik i vijednica istinski vjerovali u džennet i vatru, Wallahi, za svaki svoj grijeh koji učini čovjek na ovom svijetu, ne samo da bi se jeo svoj jezik, svoj spolni organ, zbog bluda, ovaj zbog ugovaranja, svoje ruke i svoje prste sjekao mi, samo da zna kakav je džennet i kakva je vatra. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. nakon i Miraža, nakon jeli noćnog putovanja i uzdignuća kao gospodaru svih svjetova, dolazi dolazi od Allaha Đelešanu pa između ostalog danima dolazi jedna predaja koju je izrekao ashabima i čitavom umetu rekavši da znate ono što ja znam to jest da ste vidjeli ono što sam ja vidio malo bi se smijali a puno bi brakali Ja, Rasulullah, Allaho poslaniće, ama šta si vidio? Šta si vidio? Vidio devu, vidio njavu, vidio dirheme, vidio eure, dolare. Ne. Ne. Vidio lijepu ženu, djevojku, momka. Ne. Vidio lijepu jahalicu, auto, Mercedes. Ne. Šta si vidio, ja, Rasulullah, Šta je to što bi nam, što bi nas spriječilo da se smijemo, a puknu plakali? Kane džennet vannar. Vidio sam džennet i vatru. Allahu akbar. Allahu akbar. Mu'min vjernik i vjernica. Ne mogu ogovarati mu'mina i mu'minku. Osim zbog svojih bolesti, svoje unutrne, svoga nefsa. Ako vjeruje u Allaha i sudnji dan, Allah ne može. On se sprema. Isto kada čovjek, Allaho rob, jeli, imaš ženu, imaš djecu, puno, jeli, puna kuća, čeljati, i primoram si da odlaziš na jedan dalek put, da bi raju tamo nekoj državi, da bi donio na faku toj porodici, koliko se spremaš, jel ne? Pa tiđi u ovu instituciju, pa potvrdi, ti tiđi ovdje, potvrdi, potvrdi, potvrdi, na kraju da te potvrdi žena. Pa i njesa, pa i svi. Jer kaj vidi, kaj babuka, vrati se, ali se ne urima. Jel, jel, toga ideš? A zamislite, braćo i sestre, kad ja i ti, Allah nam kaže, poslani ga visanem, da smo putnici. Ja, koliko se mi sprema? Ja, ništa. Ona ništa. Ko nam je ravno, je? More do koljena. Ja, mi smo normalni. I kažeš na kraju, Allah, molim te za džennet, osad mi je džennetski vatr. Ama čime? Čime to molim? Kojim dijelom? Kojim postupkom? Da ti Allah se, da ti Allah usliša tu dolu koju ti činiš, gospodaru svih svijeta. Navijeli smo hadis koji bilje živa muslim, o trojici koji su, koje je Allah iskušao, jeli, sa, sa putovanje, pa su otišli, ušli su u pećinu, na, jeli, kiša se spustila, pa Allah je stavio, jeli, kamen se spušio, Pa kao je ova jedan, jel, imao sam majku, svoje roditelje male, jel, zapravo gladne, stare, imao čeljad. Pa kao je, gospod, ako sam to učinio tvoje ime, da sam prvo svoj čeljad, to jest ostavio, a svoje roditelje hranio, molim da se malo s njega pomjeri. Ja, ja, ja, ja. A ovaj drugi kaže, gospodano moj, hadis mu navjeli, a hoću ga samo citirati ukratko kao napomenu nama svima. Allahu moj, ja sam imao rodicu, zavolio sam je kao što muškarac voli svoju suprugu, htjelo sam je sebi, da učinim sa njom blud. A bila je, bilo je siromaštvo, ona to nije htjela, ona je čedna bila, muslimaka bila, I na kraju kaže, ako budeš imao donio sto dirhema, možeš samo da ležiš, legneš. I kaže, kada sam donio, kada sam bio između, jeli, između jezni nogu, rekla je, boj se Allaha, nemoj da uzimaš moje djevičanstvo, moju nevinost. I ustao sam. I rekao sam, ostavljam ti to, ja idem. A ako sam Allah zbog tebe to učinio, Ha? Jesmo mi to učinili? Ha? Svako od nas da ja su pitan, jel prije ženbi je rekao da nikoga, ili iski imao odnos? Ha? Ili? Ili je rekao Allah moj, jel, ja da budu tvoje ime, ha? neću činiti. Jusuf ali se nam je lije primjer. I treći čovjek imao najavnika, ono, bogatstvo. To pa ovaj je radio za pregršt, dva pregršća žipa, onaj riže. Jel ovaj čovjek nije htio, nije htio najavnika uzmiti. I odšao je. I vratio se godina godina, a ovaj sio tu nižu. Sio i Allah mu toliko bogatstvo dao da je kupio veliko ogromno stano, da je imao ne, ne jedan, već više najavnika koji su radili i čuvali to stano. I dolazi čovjek nakon godina i kada je moj metak? Došao sam ponoć što je moje. Kada je ono više od tamo staro, u dolinu, kada je ono sve tvoje tjera. I oni najavnici su svoji. Jer zaradio me riže. Da ne mogu kada je poslano vrati. A tako ti bila noba. I na kraju je spajala Allah Đešanu da otvorio. Koja su naša djela? Da gospodar svih svjetova nam otvori svoju milost, svoju oprost. A da ne volimo rizicu gospodara svih svjetova. Da on, taj koji obskrbite, koji spušta svoju obskrbu, ama bilo kome. I ne može niko spriječiti. Vidjet ćemo faraona koji je za sebe rekao, je, moja rabu komunala, zar ima veći bog, bog od mene? Ja sam najveći bog. Ali bio faraon, jedan u tom vremenu najbogatiji čovjek. Najbogatiji čovjek. Ali na kraju vraćao na sudnjem dan, stalno na ljudi džehennema. Ja sam vas sačuo džehennema. U proučenim ajetima sure Mudestir, kada je uzvišen je Allah šalu značio na bosanskom jeziku, on je zaista najveća nevolja. To je sudnji dan. Ljudima je opomena. Ono Onome između vas, ko želi da učini dobro, ili onome ko ne želi, je bit će pitan svaki čovjek za ono što je činio. Osim sretnika ila l'ashab l'imin, to jest, a, jemin između ostalog određuje u Kur'anu, jeli, stavnike dženneta. Pa će se između se stavnici dženneta pitati o, šta, o muđrimima, o stavnicima džahennema. Šta se je uvelo u džahennem? Allah. Šta se je uvelo u džahennem? Šta ste to radili, mi se htjeli da radite? pa se zbog toga ušli u džehennemsku vatru. Prvi snak, pa kalu lem neku minel musallin, kada nismo bili od onih koji smo Allah upada na sreštu. Nismo i bare činili i tačka. Lem, potpuna negancija. Nikada. Allah u robe, ne morate zavedu je šem sunce današnje, pa da zaboriš da zaklanjaš podne namaz. Ono je lijepo, jeli? Cvjeta sve, zelenilo. Jeli? Pa se vidi proljepšo, pa i ljevojke se proljepšali, svak se proljepšo. Ne morate to zavedi, stvarnoga puta. Zato imam Tirmin, Hajdinsko je Hasan, doma, bilježi je kazao na ovo poslani Galicena, ko ostavi srednji namaz, upropastio je sva svoja buduć, e, e, prošla, prošla dobra djela sva svoja prošla dobra djela. Kaže Allah, sami Jedan namaz ko ostavi svjesno, bez ikakvog razloga koji je definisan, jeli, Kur'anom i sunnetom, jeli, islamskim učenjacima, znači, Allah u robe, gubiš nogu, i ja i ti, i ja i ti. I dalje kada Allah spadala, jeli, opisujući stanja, oni koji su djehennem, kada je Evarem, neku nut imu miskin, nismo dijeli sirotinjama, oni siromasima koji su nam dolazili, tražili, nismo im dijeli ono što smo imali. Zbog tog smo ih džahennema. I treća osobina, وَكُنَا نَهُودُ مَا خَيْدِينَ I družili smo se sa besposličarima u njihovim besposlicama. Allah. Danas je to tako aktivno, tako je to izvorno. Gdje god doješ, naćeš. Osim u bejt kući bogobojasni. Osim ondje gdje vlada na hatluk, gdje vlada Allahova djelešanu milost se spušta, gdje imamo opusta gospodara svih svjetlom, gdje napravimo sebi ambijent Allahu robe u svojim kućama, ne dopusti u svojoj kući da se čini haram. Nije haram sam popiti alkohol. Nije haram uraditi ono jel, što je već aktuilo. Haram je ogovoriti nekoga. Haram je potvoriti nekoga. Uzmajući čast muslimane i muslimanke po tom pitanju. A danas je to i tekako pišu. I tekako pišu. Siloš zove telefon, predakšan. Ja se lijepo, ja sam nam, sam nam, brate, šta ima? Kaže, pozivam na debatu. Kako debatu Allah o robe? Kaže, eto, ne treba biti u našim mešćinima. A pa nisu to vaši mešćini, to su Allahove kući. Kakvi mešćini? Zato imate privatluk. Nema privatnosti. Ovo je Allahova vjera. Ovo je Allahov din. I nema ko, ko, ko hoće da uzme kolača. Ne. Ne. Ne. Allahove kuće se znaju gdje su. To su mešćini, to su džamiju, gdje imamo sistem uspostavljen, gdje treba ako bolja reformu vršiti i raditi. Pa eto, brate, mi hoćemo ovo ono, hala, prije tri godine Allah je dao sebe mom, jeli, dave naše, da smo ga iz parka odveli, alhamdulillah, da klanja gospodaru svih svjetova. Hala, brate, ne trošiš impulse, da mi prekinemo, jer sam ti rekao da ne mogu, nešto gledati, neću, ne mogu, moram, imam toliko obaveza. Hoće da debatiš. Halo, bora. Pa. Halo. Juče je bio na drogi, danas debatiš. Allah, vrlo je pokaj se gospodaru svih svjetova za prošle grijehe. Šta si činio? kao islamski učenjac kad govori o pokajanju, toliko se rob treba kajati gospodaru za ušini grije, da u tvom srcu ošeti tvoje srce da je tvoj gospodar ti uprostio. Je li kod nas se toliko kajao? Dužini, nije neko. Malo. Malo. Pa da govorimo da pustimo suzu. Daj, daj, daj. A ja lijepo prekinu razgovor, nije prošlo dvije minute, Subhanallah, čovjek koja je netrsan, koja je uključen u strulju. Povisi u glas, romeš, pa kuna je lav, da će me pojesti, majma. Ja. Ja, kao nemoj, Lavro, da nije to lijepo. Kaže on, prijeti mi sudnji dan. Allah, rekao, brate, vallaj, ti ne znaš šta je sudnji dan. Nemaš ti pojma. majka koje klanjaju onako kako klanjaju. Teško li se onome koji kare da su nevjernici? Tako i za tvoju, i za mog babu, i za tvoga oca, i za našu nene i ostane. Koji su u daru sistemu koji smo živjeli, onlaj i prebrodili ono što mi nećemo nikad prebroditi. Ne zna niko što kažu kod nas poslovica, kako je moje koži moje koži. Kako ja doživljam iskušenje, tako i svaki musliman u vremenu tranzicije ovi države, u vremenu da na sad glas neka pravda, a nigdje pravde. Allaha vi robovi, vi, vi koji me slušate, nemojte svoju majku i svoga babu otpisivati tako lako. ako ne klanja Allahu, budi mu'min, budi daija, kao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi Wallahi koliko mi Resul sallallahu alaihi je dao da su njegovi roti doživjeli islam i njegovu risalu i njegovu objavu od Allaha Đeša. a ti si je doživio, brat i sestri. Šta si uradio, tvoja majka bude Allah na sreći. Što se raspravio sa njom, da pa se njezao tenzin, glas, da se govore, ima deset dimaraka, ali da je ona samo buđa, koja je samo banka, gdje nam je ahlak, gdje nam je to islamsko ponašanje. I dalje kada vladim šanom i sudi da smo poricali često osobina. Ovo je vidimo se na sudnjem danu, a vidimo se. A naravno da ćemo se vidjeti inšalim. I što kažu nas ljudi, pa ćemo vidjeti kom je opanac, kom je obojc. Tamo nema ni opanak, ni oboj. Ne. Jer će ljudi na sudnjem danu, kao što je Ajša, da je poslanik sam kazao, biti proživljeni i goli, i bosi, i neosunećeni. Ja, Resulullah, Allaho poslaniće, Allaho poslaniće, Pa ljudi će gledati jedne u druge. Ja, neće gledati. Jer će strahota sudnjeg dana biti žestoka. Svi će gledati gdje? Ajna al-mahraž. Ajna al-mafar. Gdje je izlaz? Što, kao što Allah Jeršanu spominje u suri Qiyame. Kalla la wazar. إلى ربك يومئذ المستقر za vas nema iznaza osim kod naših gospodara kod njega iznaz jedin hoćeš iznaz fafirru ila Allah požuri ka Allah ali sam slučenjac požuri dobim djelima وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةً Naći se ka gospodaru, ka oprostu njegovom, va rahme, va milosti, va džemetu i ostalim stvarima koji su lijepi. Danas smo s snimani. Allahovi robovi, natići smo se u dobru. Pitajmo jedan drugo koliko si nas poučio Kur'ana. Šta ste učili Hadisa Resulana i Salama? Koliko si obavio seždi Allahovi Rešanu? koliko su bio skrušen u svom namadu i svojoj seždi, gospodaru svih svjetova. Pomozimo se. Pomozimo se. I je sunji dan žestok. Je sunji dan žestok. I sunji nas porisali sve dok im smrt nije došla. To je tačka. Ne moraš povjeći, nija niti Amerika smrti. Vi ste je, kada je danas muslimani, kada Allah je milosti i ovaj pusti me pusti me kao, jeste, jeste ajet, jeste hadis, a nemo mi to govoriti. Kad ti mene prepade. Ja rab, ja rab. Pa niste djeto dvije godine te prepadamo. Evo, 50 godina. Kad ti mene prepade. E, pa ćete mene smrti. Pa će biti kasno. Zašto onda? Da ti duša dođe do grkljena zarugale, pa počne ah, hropac. Pa nisu još sula, nisu a, a, ne može više pokađa ganje. Hoće <laughs> da gane, la, la, ne može ganje. To kažeš la, ne, ne, ne, ne, e, hoće, da, da, da, nije la, la, da, da, nam. Duša mora da iziđe. On će ukaliti la i da vidimo, ma. Ne, sam će ga, a, ne, ne, ne, ne, tamo, tako i jest. Kistijski vjernici, hvala Allah, Allah je liš, pogledajte x slučajeva ima, braće i sestre, da istinski vjernicima i vjernicama, gospodar svih svjetova, ostavi minu dvije da kažu ašhadu an la ila illa Allah wa ašhadu anna muhammedan Rasulullah. I tada duša iziđe iz tijela. Wallahi, gledali smo htjeli, onaj koji gledao, imao sam priliku gledati takve ljudi. Pusti da će i svom gospodaru Allah je rešavati. i za čovjeka. I duša smirena. Iđi ila robbi kirali tema ubija. se gospodaru svome zadovoljna i on tomu zadovoljna. Faduhuli fi ibadi. Allahu Allahu To je čas. To je ljepota. To je najljepše riječi koje vjernik i vjernica mogu da doživim. Uđi! među moje robe. وَدْهُلِي جَنَّتِي Tačka. Već si ušao u džennu. Uđi u džennu. Allah to. Allah je rešan nam to poručuje, pa braće se. Koliko radimo za džennu? Koliko vjerujemo u džennu? Ja Allah. Jedan od Selefu Salih, po pa imenu Ibrahimu, taj mi, na usana smiluje, veli. Zamislio sam sebe u džennetu, Hanala, kako jedem njegove plodove i pijem piće dženevsko i užinao sa dženevskim ljepoticama. A zatim, zamislio sam sebe u djehenevskoj vatri kako jedem djehenevsko drvo za kum. Šta je to za kum, braćo i sestra? Imam hakim, bilježim hadis od Ibn Abbas, ono sada smilujem, da je čuo Allahu poslanika i sunama da je rekao Bojte se Allaha istinskom bogobojanošu jer dojim se kada bi krab drveta zekum pala u ovo dunjaličko more upropasla bi život stavnicima ovoga svijeta upropasla bi život stavnicima ove zemlje pa kako će biti onima koji ga budu morali jesti. Prati sestru kako će biti onima, kao što dolaze mnogim u feseli, mnogim tumači, da će čovjek uzeti to drvo za kum. A prije toga, daću joj sestre, za kum je drvo koje raste ili koje je počelo rast sa dna džahenema. I to drvo, kako raste iz dna džahenema, obuhvata čitav džahenem. Za sve je spremno. Znači, za sve slavnike džehennema, bit će to hrana. Pa će džehennemlija, brate i sestro, uzeti komad, jer nema šta da umaljeli. I stavit će usta. I doće do grma za kum. I počeš se gušiti. Umire čovjek. A ne može umjeti. Znamo <laughs> da ne može umjeti. I se traži gospodara sam da umre, ali ne možeš umjeti pa će znađe Henema. Zato će se snađe Henema ključava voda i da će da popije tu vodu. Zekom će oti i da će izvesti. Ali kada mu Feseni u tom trenutku, sa njega će spasti njegova koža. Kao što spada kada oguliš životinju, pa će čovjek kada to pogleda, da na sebi nema svoje kože, ne odiše, brate, zrdu. Kože! Kada namlači od ozvolu, uzet će od ozvolu od, od zemlje, pa će namlači kao kada čovjek namlači na sebe kad ustaje na sabahu, svoju odjeću. Pa namlači, namlači, nada da gori na glavu, da dođe glava da se pokrije kožom, njegovom kožom, da nas Allah sačuva toga. I dalje karim najme temi. I mislim, razmišljam da pijem ključavu vodu i bivam okovan u lance, potom upitaš svoju dušu. O dušo moja, u kojoj bih ti htjela od ove dvije stvari, u dženeti ili u vatru? Pa kažem duša, želim da se vratim na dunjalu, da činim dobra djela i da budem stanovnih dženeta pa Ibrahime taj mi rekao svojoj duši, radi dobra djela i osjećaj se sigurno. Vrati, radi, radi, Allaho, robe dobra djela, zaposle dobrim djelima. Pusti mahane, drugi. Pusti tamo vesele, gdje se različni. Ti, došlo da ti znaš nešto. Ja, ti učenjak poslije na put iznoći. Isto iz Magije došao. Pa evo me ja učenjak. Pa ne možeš tako biti učenjak, ba. Ne možeš tako biti učenjak. Treba prenes, pronos, prenesni Allahom vjeru. Treba širiti Allahom vjeru. Ali nisi učenjak. Kome ti da sudiš? Ti postao hakim, postao kadijak. Hej! šta je kamija u islamu. A osnova za kaliju, <laughs> a pričamo kalijama. Danas Allah sačuva to. Zavisite ovo la lalahi. Čuli ste za Ebu Dardu, tam se Allah smine. To je Ashab Resulaj Nisolana koji toliko volio Allahovu knjigu, Kur'an. Subhanallah toliko molio svog gospodara i poslanika ali salama. Allahu akbar, Allahu akbar. Da je znao ostati noćima i danima u ibaditu gospodaru svih svjetova. I jednog dana njegova dela ostanjela, ostanjela dela i prima mi se smrt, smrtni čas. I je moderna braćo obraća se devi. Jaro. Mi se nećemo dati svoje ženi, ono. Ko si ti, kaže, viš šta? Svoje maje, svoje brate, svome, komši. Evo Delda, odgojen iz medresija lao poslanika Lisonana, kar je smio i devi. O, devo, nemoj da me kriviš kod svog, kod, kod svog gospodara Lahadjem kad uđeš njemu. Zaista te nisam nikada opteretio preko tvojih mogućnosti. Allah. Allahu akbar. A danas muslimani koji su došli iz nagle opteretili sebe. Optere, hajdeš u sebe, šta me briga? Ja ću ti pomoć ako mogu. Ako, tra, ako hoćeš, nudiš od mene, tražiš od mene pomoć. Opteretili. I on je, brate, najletrisan i ne znaju gdje će. Ako struje neko spuca, ja sam gledao jednog mladića, kad sam bio osmi radim, pada, ko šetan se popi i uze da odgovi za žicu, sam je bacio od odgovi. Ja li gleda za sebe, bo, da polomio se. Danas ima muslimana koji se polomio. Ali, ne da se, tako ono. On spada na Amerik. Gotovo. Gledajte, evo gledajte. On, braćo i sestre, kada je devi nikad te nisam opteretio. فَتَقُوا اللَّهَ مَا سَتَعْتُمْ Bojste se Allaha koliko možete. Kad je Allah poslanik ali sa nam? Onaj ko se bude hrvao sa vjerom, vjera će ga savladati. Vjera će ga savladati. Nemoj Allah o rome. Pitajte učeni. Pitajte oni sa iskustvom oni koji su prešli i vaše godine i vaš život, pitajte takve ljude da vam kažu kako je najlakše da preživiš i da dođeš do dženeta i uđeš u njega. Pitali su jednog poznatog učenjaka, pobožnjaka, zahida, odrisatelja od unjaluka, Hatima, presama. nam reci, kako si ti postigao takav stepen u ibaretu, u imanu, islamu i tako dalje, i tako dalje. Pa kaže on ima pomoći četiri jaka i čvrsta temelja. Odmrlo važno da shvatimo svi. Kaže on pomoći četiri jaka i čvrsta temelja. Prva stvar, uvjerio sam se da moja obskrba je samo moja niko je ne može oduzeti, niti je pojesti. Tako da za svoju nefs, svoju dušu smirio. Uvijenio sam, pa to Allah vremeni. In Allah, hula razaqa. Allah je samo taj koji je po imenom i svojstvom obskrbite. On je imenom, razaq i svojstvom, da doista on, on potpuno može i obskrbljuje svoje obave. Mi možemo dijelimišno, jel? Da, tebi, ti, meni i tako dalje. Ne, to je dijelimišno. Ali potpuno svojstvo ima jedini samo gospodar svih svjetova. I ko bude vjerovao u to čvrsto gospodara svih svjetova, zna je da Allah neće ostati bez svoje nafake. Sve dok, Allah robe, ne dođe enđeli. Ne dođe, jeli, onaj čas kada je Allah rekao prvu prije nekšu stvoju nebesa i zemlju, ljude, žine i ostalo, stvorio je pero talena. Pa rekao, piši. Pa kada je pero, šta da pišem, gospodaru? Piši sudbino svih stvorenja. Allah, Allah. Za njegov imo, za njegovim znanjem, gospodarskim svijetom. I tamo piše, aha, Jusuf, Suleiman, ovaj, ona, kada je tog datuma će rođen biti, toga dana, te sekunde, stotinke, u tom, tom mjestu, ali isto će i umrijeti. Toga datuma, te godine, u tom mjestu, sa takvim radlovom sebebom i ne možeš podići njamiti. E zato je Allah er-Razak, ostavite. Dalje kaže ovaj, jeli, Zahid po Božnjaku, uvjerenje da moj posao koji me Allah odredio, niko ne može učiniti i raditi mimo mene. Ne može niko učiniti ovaj odraditi. Pa sam tome posvjećen. Znači, posvjećen sam s tom radu. Ako je mene Allah odredio, I tebe, Allahome, i nas sve muslimane, muslimake, pogotovo vremenu, danas, krize je vremenu, jeli, krize muslimana, da kaže, koji shvataju ovu vjeru, koji, hamdala, imaju ilm, imaju znanje, imaju mnogobojanost, imaju skrušenost, imaju lijep odnos prema gospodara svih svjetova. U krizi ovome, mi smo i tekako potrebni da izvršimo zadaću koji nam je gospodar, Allah je što odredio Kur'an, i objasnio Allah poslanik Malisa nam u svom, svom, svom, svom životu, to je sunet. I dalje kada ovaj, je ovaj jeli šeir, i uvjerenjem da će Eđel, čas prci, sigurno doći. On će sigurno doći. A ja se prije, pa se ja prije njegovog donaska i tekako spremam. Ha? I tekako spremam evo, većinom je omladina, jel'i? Pogotovo, li, djevojka kad se hoće da uda, jel'i? Koliko su ona spijena, jel'i? Pa svakom ludlaku naštimaju, jel'i? A to je normalno. Pa vidi nokte, joj, jesam osjehla lijepo, nisam, ne. Pa malo, što zove prste, pa ovo, pa ono, tako ne sređuje se, naravno. A, dok muškarci manje se sređuje, ali eto, tako je sobina muškarca. Ona se sprema, jeli, za zavisi se, jeli, 40 godina, 30 godina, 50, jeli, danas maksimum 50 godina u bragu se. <laughs> I ljudi umiru, jeli. A zamislite, brate i sestro, kako se Allahom rob koji vjeruje Allah i očekuje od njega džennet, koliko se treba spremiti za dženneta? Sviditi, uljepšati, naglacati, jel? I sad kad on u vojci koji je bio pa ono cipale moja na nagled, sad ga vrdu koba, da se, se možeš ogledati. A da li mi gledati samo sebe, svoje duše, svoja tijela, svoj ima, svoju vjeru u ovom gospodara svi svijetu? Ili da drugi glancaju, <laughs> pa kaže, pa da, možda, pa nije se niko o to vratio, šta ti pričaš? Pa ti kaže, stvarno vidi, čup, čup, i šetan mi dođe, pa ti šop šapše, dobro. A, pa, odmah on dođe, tu je on odmah. ovo, kaže, ovo ovaj ovo. I ti došao kući Abame, ne znaš šta ćeš. I ćeš savjesiti, ideš ne odvi na očin teki vije. E toliko si na ivici, jeli, da nas Allah sad ćemo propasti. I četvrta stvar, kaže ovaj šeš, uvjerenjem da me Allah non stop motri, da me On vidi. El Basir, koji sve vidi, njegovo ime je svojstven Basir, jel? koji sve vidi, a? i njegovo ime sve vidi, a i svojstvo da njemu nema ograničenja, njegovo vid nema ograničenja, on sve vidi, gospodar svi svjetlo. I kaže, ja sam uvjeren da me gospodar svi svjetlo motri, non stop, na te hoduhu sinetu moraju, njega ne obuhvata, niti dvije, niti sam. Ko, koga? Allah ne rešava. Mi možemo jel, zakunjati, i zaspati, izaspati, izgubiti adres, uzeti adres, tako dalje. Gospodar si svjetlova, a? ne nema, ti spava. Nikada. On je od i za uvijek. On je ovo, ovo, ahir, ovo, ahir, ovo, ahir, ovo, je prvi, posljedni, vidljivi i nevidljivi. Allah, gospodar si svjetlova. I kaže ovaj šeh, ubiđen sam, sam da me Allah motri, zbog tog se njega stidi. Koga se ti najti s tim stidimo? Da se stidimo istinskih gospodara svih svijetu? Da li je doista istinski stid u našim srcima? Od Allaha Ljelešanu. Ili ono, na, da da kaže, ona je otišao kad ja mogu sada okrenuti ploču da, da. Ja. Ja. Nemoj tako Allaha voli. Nije to dobro. Pokušaj se ispraviti. Pokušaj biti mojim vjernik. Allahom rob ubiđe da on postoji. Sada ćemo navesti panela kako je učenjak biti. Jedan od učenjaka po, še, še, po imenu Sejn el Halebi, učenjak svog vremena u Šamu, jeli? Jedne prilike podušavao svoje učenike i ono pružile noge. Pa je došao namisnik iz Egipta po imenu Ibrahim Paša. I on njega zna, on je ušao Ibrahim Paša, ulazi Paša neki, ulazi jedan vlada Egipta, a on šam. A ovaj tako sjedi, sjedi. Niti se ne pomjera, niti ispada, niti jeli noge, da malo, jel, Paša je došao. Na, nije Sarajevski Paša, došao ovaj Paša. Jeli, vlada Egipta. Narodno Ibrahim Paša je skrio, a najeli, ljudi to svoju. Nije ti da iskaže, ču, ti si bez ovdje, ja sam vlada, ima da stoniš noge. To je prešutio. I samo što je otišao, jel, Išana, Ibrahim Paša, je poslao Sejdu, to mučenjak, pun čup zlatnih lira. A kar je tada Sejd glasniku to jest onaj koji donio čup taj zlatni lira, naroda je Sejid odmah odbio, rekavši glasniku koji donio novac. Resi paši, onaj koji pruža noge, ne pruža ruke. Svarano. <laughs> Onaj koji pruža noge, ne pruža ruke. E to je mogi vjernik. Danas, vallahi, nudi se vjernik u i tako. Pogotovo na, koji je Allah mu dao ilm za njegu. Svak to će otkupiti, otkupiti. Svak to će izderati. I onda ima da šutiš. Na, kuda si pijanica, ne znaš ništa. Na, dok istinski vjernici, hvala Allahu jer šanu u mumini, jeli, radiše, ali mi naši učenjaci i naši podnevlja ima i hvala Allahu koji se ne daji podkupiti. Žive skromno sa svojom pozvom, svoj život i blagovi se takvima. I najvećemo također jedan prelijep primjer koji sam ja pronašao istog jednog ušenjaka, jeli, Čeha iz Udina, jedna od Selana. On je bio jedan od najučenijih alima svoga vremena, a ovdje je funkciju vrhovnog kanije u doba vladara Saliha, namjestnika Damaska. I Salih, taj namjestnik Damaska, danas je Sirija, Damask, grad, kao. Uspostavio ugovor sa križarima, kršćanima, da napadnu u njegovog brata po vjeri, sultana Nežmudina, jeli, Ejuba, vladara Egipta. A kao protiv uslugu, križarima je dao Saidu još neke muslimanske vojne utvrde. Samo da, na uvodu mila, samo da pokosi tog sultana. Toliko se, iza kare, ben, čega je hlafet pao. Allah, Allah, to vidimo. I dalje se kamen predaj. Jednom danu su križari došli u Damasku. Znači, ovaj je pustio, normalno. Da kupe od muslimana oružje. Pa je Sejid osjetio toliko bol u srcu. Vrhovni kalija Damaska. Znao odgovornost. Popeo se na mimber, džuma, petak. I otvoreno muslimane pozvao i rekao da je haram podavati takvima oružje. Jer to će se oružje potrebljavati u ubijanju muslimana. Između ostalog dovio je na kraju hudbe i rekao je, između ostalog i ovu dovu, Allahu podari ovom umetu oštro umnog vladana, osnaži onaj koji je tebi odan, a ponizi svoga neprijatelja i podari nam onaj, onoga koji će raditi u tvojoj pokornosti i koji će zabranjivati ono što je tebi nepokornost. Tada je se vladar Damaska toliko naljutio na Izudina, šeha Izudina, vrhovnog jelikadiju Damaska. Da je odmah, odmah ga smijenio sa položaja kadije. I vidio je jeli Izudin koliko je sati. Opremio se Izudin i krenuo Iđu da učini iz jeli, Damaska u Egipat, jer tamo bio sigurni. U međuvremenu, vladar Salih je skontao šta je učinio. Jer se bojao revolucije, diža, dizanje ustanka od strane ovog iz Udina i naroda, narod je sam ustao na stranu ovaj vrhonokadije, bogobojaznog Allahom roba učenjaka i poslao glasnika odmaza iz Udinu čehom izolima. I došao je glasnik i kada je došao sam da prenesem od našeg vladara Sarija poruku sljedeću, gdje kaže Zaista kao vladar sam ti oprostio i vraćam te na staru funkciju, s time moraš mi se pokloniti i moju ruku poljubiti. Kaže Izudin tada, ovo me jeli, spadala, <laughs> da prenesem vladaru kakvog bjednika. Kakvog bjednika. Kad i tako mi Allah, da je tražio da on moju ruku poljubi ne bi mu dao. A kao li da je njegov pljubio? O narode, kad je vi ste u jednoj dolini, a ja sam kada u drugoj, i hvala Allahu koji me spasio toga. Od te dolini. I otišao dalje šehr za ovom svojim Subhanallah. Istinska vjera u sudnji dan je doista odgajala muslimane, takve muslimane, da su bili vladari, a nisu stidjeli da uđu u to od deva i da čiste deva. To je halifa, drugi halifa, Omer i Hatab, da mi se Allah smiluje. Jednog dana Omer ušao kod kamile i ti Marije, čistije. Pa dolazi pleme i delegacija, na, jedno najvećih plemena, jeli, delegacija, jeli, Ibn Kajsa, jeli, to jest Temim, Benu Temim, a vladar, to jest plemena, jeste Ahmed Ibn Kajf, Kajs, poznati Asad, tako je Allah, pa sam nikad s nama. Pa kada je Ahnef došao, neko, gdje je Omer, gdje je Harifa? Kada je jednoga timari, kaže, devu, Pa otišao do Omera, pa mu kaže Omer Ahnef odmah, kaže, o Ahnefe, kaže, skini tu odjeću i pomozi mi da naranimo u devu. A Ahnef je toliko bio, ne samo u svom plemenu poštoma, da ću čitku svih Arapa. Kaže, skini tu odjeću Ahnefe, ajmo i ajmo vamo. Pomozi da naranim devu. U njo, u njenom mjestu i njenom mjeku je hak pravo za etime siromašnije žene koji su muževi umrli i putnike, namirnike. Abu Kari Ahmed, o Amere, o Emiru Mu'minin, o vođo pravovjernih, nađi sebi nekog slugu, ne kradi mi sa tebe. Abu pa Kari Omer, tada Anama, teško tebi, ima ali preče od mene i od tebe u robovanju Allahu Jerešanu. Onaj ko bude vođa pravovjernih, kada Omer, taj mora da bude u službi svih muslimana. Ne u službi samo pojedinaca. Ako si musliman, ti si musliman, da svi čitamo umet i zajednicu. A ne da se izdvajamo, ne da se dijelimo, ne da se mrzimo, potvaramo, ubijamo, zlostavljamo, oduzimamo prava, časti, vjetke i tako dalje i tako dalje. Zato je plemenic Islam došao, pogledajte primjera, kada je jednog dana Omer Nuhatan kupio konja sebi od jednog čovjeka. I e, ono hoće da, da ga uzjahne, udeše, da ga proba njegovu snagu. I u tom među vremenu, kod konja se pojavio nedostatak. Nešto nije dobro konje. I odlazi čovjek od koja je kupio, kaže, ja ti vraćam tvoga konja. A hoće, hoće on vrati novac svoj. I čovjek kaže, pobuni se, pa nema tu ništa, ome. Halifa. Nam se nadam da se neko predsjednik u našem članom predsjednje kaže, e, nema tu ništa, ma bakre, prošetaj. Sulemane, lagu, lagu, lagunđio. I tako da ne tako. Nema tu ništa. A pa Omeru, obični trgovac konja, Kalema, kaže, nema Omeru ništa od toga. Ja ti ne vraćam konja. To je spomasno od konja. Vodi ga sa Šta ćemo sad? Pa mu kaže Omer, izaberi kari, ko će vam biti karija? Pa kaže ovaj, jeli, kalema, neka budeš u rega. To je njero, aba, ashab, nivu, jel, ano, bogobojazno. Kari Omer, pristajim, hajmo kod Šureha, neka pesmi. I kada je Šureh saznao situaciju, šta je se dešavalo iz Omera, jeli, jeli, to tog trgovca, to je konja, kaže Hanala Omeru Šureje. Preuzeo si konja zdravoga, jeli, i ispravnoga. Ostavi ga sebi, tako kakav je. Ili ga vrati u nakon stanju kakvog si ga i uzeo. <laughs> Nema drugi. Halifa ba, subhanallah, halifa, toliki, va, tolika, va, e, tolika vlast, tolika država, va. Ono. Omer se obradovo, braćo moje. I kaže tada Omer, spanavno, ovakve su ispravne kadije. I nije prošlo mnogo vremena. Omer šalje odma znači Šureha, u Kufu. Poslane za kadiju. Kuf je komplet Kufe. I Šureh, Allah mu dao dugi život. Znaju se, da je bio kadija 60 godina. Subhanallah. Niko ga nije mijenio. Toliko je bio pravedan. Allahu ekber. Ima li danas jednog da nema crnjaka iza sebe? Ne, odbrati se. Muslimana, nema oni u sudnji, muslimana, sami vole. Nama se obraćamo. Kamaru crnjaka. Pa sama pomožem. Upitan je Abdullah ili Tarih, jeli, koliko će naša država, ovu koju imamo, ili hilafir, trajati i koliko ćemo biti mi u posljedu te države? Pa kaže Abdullah, sve dotle dok u njoj traje vladavina pravde i pravednih postupaka. Tada očekaj da će biti, očekujem da će biti država tako i naše Bosne i Hercegovine, tako tamo, ne znam, nija Kosova, ove, one i tako dalje. Ništa nije vješno. Kullu mena reha fan, o jabqa većhu rabike dhul djelali veli kram. Sve što je na dunjalu je fan, prolazno. Samo je Allah oplementu lice je vječno, vječno i vječno. I ja li ti isto prolazim, sve će dunjali. Mustafa, ima kofer. A ne je ili drugi staviš jeli, odjeću i ostane. Freimana, imbareta, bog moj, bogomojarnosti. A mi opet ćemo kofe. Mi smo na svojnjem dana, jel, da <laughs> ćemo sa par eura od kupca od Allaha, jel, za džennet. Da bi nas Allah sačuvao džennemskim afrima. I da, da mi nas svojnjem džennet nema to ništa. Nema to ništa. I nemojmo, braćo i sestre, da nas ništa zavedi iz pravoga puta. Čuli smo, znamo ko Malik ibn Enes, jer to je jedan od snimača, jedan je pravaca, ne znam, u islamu, koji su legitimni, ispravni i tako ne. Jednom dana dok je Malik ibn Enes imao svoje učenike u džami, ali ovo poslanika već u Medini, Allah je dao da je u Medinu došla karavana i u karavani bio je slon. A. E, jedan učenika, op, kroz prodor kao učenici rade, jel, da, na nas u medresama, vidi slona. I oma da sam glas, evo slona! Jer slona u Medini nije bilo, jel? Nešto bilo strano. I svi usadoši. Odoši svi učenici od Marke Mencom. Osim jednoga. Dječak po imenu Jahnja, Jahnja, jel? Elejsi, El Andalusi. Andalusije, jel? Pa ukali Malik, zašto ti ne ideš? Hadi, vidi, vidi, kaže, ono čudo, čudno stvorenje koje nikad ne, nećeš biti svojoj državi, domovini gdje živi, gdje spadaš ne došao. Pa mu je ovaj dječak, došao sam se ukoristiti tvojim znanjem, ali nisam došao da gledam u slona. Hajde, Allah, Rome, ti došao da, da od Allaha zasluži džennet. Džennet, Allah, Rome. Pusti gledanje ovo. Gledaj ono što ti je Allah i što će od toga dobiti, što će biti mare, imat ćeš se vape, dobra djela. Ne bi li se Allah, gospodar naš, smilovao u tom trenutku? Zato, smanala, bilježi hakim, od mu mame, hadis Allaho, poslanika ili Allahu Ekber, koji, koji govori o, o zaluđenju, jel? Pa kaže on, I zaista vas Allah stavlja na iskušenjima raznim nedaćama, koje on najbolje zna, kao što vi oprobavate zlato vatru. Znači, kao što vi probate da vidite koliko je zlato, je li dobro, vjerno, vatru. Kad je Allah, pogledajte, taj Allah poslanik sallam, pogledajte slikovitosti, jezgovitosti govora na suna ali sallama. Koliko mi znamo hadisa poslanika ali sallama? A koliko primjenjujemo praću? I dalje kada je Allah poslanik ali sallama, Neki iziđu čisti kao čisto zlato. Allah. Znači neki isti nedača koji gospodar daje svome robu, iziđu čisti kao čisto zlato. Hm? A to su one koje Allah sačuva od zala loših djela. A neki izađu kao zlato manje vrijednosti. Znači jeste zlato, ali manje vrijednosti. A to su oni koji u sebi, u sebi nose sumnju. Pa sumnjaš u brata muslimana, pa sumnjaš u džene, pa sumnjaš u djehennem, sumnjaš u Allaha, sumnjaš u sudnji dan, u smrt, u kabor i tako dalje i tako dalje. I na kraju, što kada filozofi kaže, mi ne živimo životom, a kada ovo je fatomorgana neka. Ja Allah, živim ga kako hoće tako. Šta je briga? Kriviti. To da jadni muslima uzme tu fartom organu, njegovu knjigu čita, čita, čita, čita, čita. Na kraju, vidi ovo je. Na kraju kaže, pa ne, pa ja ne vjerujem. Ne vjerujem više u Boga. Ne vjerujem u džene, ne vjerujem u matru. Čuj, kaže, jesu tovaj dobar učenjak. Pravo mi posolio. Nije začinio pravo ti začinio. Čuvamo se dijela koje vodi u džehennemu. I dalje kada Allah poslani ga a ima oni koji iziđu kao crno bezvrijedno zlato. Znači, toliko vatra bila, vatra, vatra, ali braćo ne odvaja se, ostalo crno, bezvrijedno zlato. A to su oni koji su zavedeni. Bili na pravom putu, pa jeli kušenja, pa ovaj te poziva, pa onaj te, pa ovaj te poziva, onaj te poziva, i ti kažete, ma nije problem, ajmo mi. Ne vidi nas Allah u mraku. Jel? I na kraju ovog predavanja naćemo dvije predaje. Prva predaja jeste da je jedan dječak zloba Ebu Hanife, ali krenuo se kupa na jednu riječu. Pa on kada Ebu Hanife, čuvaj se dječače da ne padneš. Jel, ono lijepo mi savjeti, jel. A dječak kada Ebu Hanife, ali čuvaj se ti, ovo naš imamo. Jer u greški alima je propast svijeta. E ako ti propadneš, ako ti padneš, ovo Arimu, dječak, najmislite, došao se kupa da se ono brčka u vodu. Gdje se danas dječaci tako ti? Ona djeto maturilo 30 godina, nema pojma jedni. Ko ona je retardina? A ti ga umuljaš tamo, kar je treba da ide na sportske discipline, pa karate, pa sport, pa futbal, pa tenis, sve ono znao. A retardina <laughs> nisam. Allah je retardina. Koliko i danas ima? Slušajući je mu jel. Nema on pojma ko je on. Jadnik živi da bi živio. I samo čeka mele kad smo ti da mogu. Ništa on ne Jede, pije, razmožava se. Vrši nuždu malu i veliku. Jel? I kaže, pa dobro, kaže. Ako mu dođe neko da se oženi, uda, to i to a neko to i ne radi, jer zato što ovaj šeitan odradi pa nađe muškarac, muškarca, žena, ženu i tako dalje, i cugu. <laughs> Kada nas se to rešava, to je aktualno, to, to je bolest koja se širi. To je zarada koja se širi. I to ne malo, braće se sve. Ne malo. Jer uslov ulazka jeli, u današnju demokratiju jeste da na parlamentu našoj lijepoj državi dignu ruke da ima pravo homoseksualac, jeli, da radi to što radi. I na kraju će biti da ima pravo da se, da se mjenša, jeli, da lijepo obitelje s tim muškarcem i na kraju ima pravo da muškarca ili dijete od dvije ili tri godine koji jeli, roditelji nisu htjeli da prihvate kao sina, jeli, ovaj, u svega. To se dešava, to je nama poznato svima. I drugu predaju koju ću navesti, jeli, večeras i završimo s njima, pogoda, jeste da je kazao peti pravedni halifa, jeli, Omer ibn Abdulaziz, da vam se Allah smiri. Kod koga se nađu tri stvari, ta je postigao sreću. Evo je sreća. Da mi tražimo sreću, jeli, čuj, čekajmo, imamo ovdje tam da vidimo, kad tamo razvučanije, tamo razvučanije svak te razučava. A Omer je, je, je prvo, je, on savjetuje nas, ali prvo je našao sreću kod sebe u ti tri stvari. Pa prva stvar, kada se čovjek naljuti, njegova ljutnjaga, ljutnjaga ne skrenje sa pravog puta. Znači, kad se naljutiš, <clears throat> he, brzo se ovo ljutiš je najbolja osobina vjernika, koji će ljuti, a nismo sam nikad s nama, jeste osoba koja je sporo naljuti, a brzo ljuti. A najgori musliman upi, jel? ali ne voda, nešto mu neštima. Kaj je koji se brzo naljuti, a sporo ljuti. Pa vidimo se gdje smo mi. Druga stvar jeste, kada je nečim čovjek zadovoljan, to zadovoljstvo ga ne odvede u nepravdu i pokvarenost. Allah ti dao obskrbu i na ti izdaju se kao mladić. Je ovdje kaže, onaj veliki TV kupiti, čitajem zivu. Ne vidim ja kao dobro. Vidiš ti, vidiš. A, a tam komšija jadnik siroma, nema možda večer, večera da jedi. Ja, ja, muslimanje rekla je, ode ja kupiti, a, a što bi ja, što bi ja kad ne vozio 20.000 auta, ja, što ne bi od 50, 100 ili 200.000. E, pa uzmi helikopter, bolje. <laughs> Poletija, lavorove, bolje. Jer to je cool danas. Ja. E, sve što si že, ono nekako, jel, iznad, e, to je oholost. To je oholost. Pa da sam vas I treća stvar, kada je Omer, kada je si Allaho robe, čovječe, u mogućnosti da uzvratiš, tada oprosti, tada oprosti i pređi preko nepravde koja ti je načinjena. To je slas i sreća u kojoj je nalazio Omer ibn Anton Aziz, da sam vas mjera. Ja molim gospodara Allaha, jer će vam nas pomoći, nas smili, molim Allaha, jer će vam ovog predavanje bude dobro za nas, ne protiv nas. Molim Allaha Jerišanu da pomogne sve muslimaniče tog svijeta. Molim Allaha Jerišanu da prestane ubijanje u Libiji i drugim muslimanskim zemljama. Molim Allaha Jerišanu da nas on subhanahu ta'ala ujedini u saf, u redove. Molim Allaha Jerišanu da nas sačuva od bilo koje grupancije koji poziva odredenijenost muslimana. Molim Allaha Jerišanu da nam bude, da nam on bude vodilja, da nas on vodi kako na dunjanu, tako na drugom svijetu, na hiretu, kaburu i tako dalje, ženeta, fredausa, molim Allaha, ljerešanu, da živimo kao muslimani, da umirimo kao muslimani, da budemo proženi kao muslimani, da dođemo na hab izbor na lavog poslanika, da se napijemo s tog habda, da ne budemo otjerani, molim Allaha, ljerešanu, da budemo od onih koji ćemo kad nam se otvori kabur, naš na sumnjem danu, molim Allaha, ljerešanu, da budemo skupini Allahog poslanika Muhammeda sallam sallam sallam molim Allah Allaha Jelšanuhu da on subhanahu wa ta'ala podari da budemo iza leđa Allahu poslanika ili salama koji će ići ka džennetu jer doista kao škare Allahu poslanika ili salam mi smo umet zadnji koji se pojavio ali prvi koji će ući u džennetu. Allahu ne amin, assalamu alaikum.